ingingo yuko urongoye ishyirahamwe Otraco hamwe n'umunyamahanga yarongoye ishyirahamwe yiyemeje gutanga impapuro ziciye mu buhinga bwa none mu ntara za Gitega Ngozi na kudasubira kwinjira aho basanzwe bakorera iyo ngingo yayifashe inyuma y'ahagendeye ikigo Otraco igitega hari ku munsi wa kabiri agasanga umugambi utashigwa mu ngiro inyuma y'ikiringo bari barahawe mwarabyumvise amakuru twabashikirije ku bijyanye n'iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yo gukura mu mabanga warongoye iryo shyirahamwe otarako ishyirahamwe rikome risanzwe rirwanya isesagurwa n'inyuzu ry'ubutunzi bwa leta rikaba ryarakeneza ingingo y'umukuru w'igihugu yo guhagarika igifata kibanza mu kazi uyu muyobozi w'ikigo yijejwe gutanga impapuro zemeza ko imodoka ikwiriye ibisabwa n'amategeko kimwe n'ishyirahamwe ryatsindiye isoko ryo guhingura izo mu bijyanye n'uburimyi turabwiye mu bijyanye n'umwimbu w'ibitego mbumbarugo ngo wagiye uriyongera muri iyo myaka itatu iheze na cyane nk'ibigori ibirayi umuceri reka n'ibitunguru bituma ibiciro byabyo bigabanuka ku masoko ibyo bikaba biri mu itangazo umushingangaje w'iby'uburimyi yashikirije aho yemeje ko bishasha hatahindutse e, mu biri birimwa igiciro cy'ibigori cyahora ku majana na mirongo umunani gide rurema akaba yabishije mu kiganiro yatanze ku bamenyeshamakuru nayo mujanye no kwikukira ku Burundi ku itariki ya mbere mukakora mu kakaro abarundi barahimbaje imyaka 59 uburundi buronse ntayo kwikukira ibirori bikaba hano ku mugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura byateye iteka Mukuru w'igihugu avyitabwe n'abandi bategetsi batari bake harimwo n'abaserukiye igihugu kibanyi cy'u rwanda mwarabyumvise mu makuru tubashikirije umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yashimishwa n'intambwe ibikorwa byo gusanura isoko ya Kamenge bigeze ko umukuru w'igihugu yabishikirije ku muhingamo kuri uyu wa gatanu inyuma y'urugendo yagize rwo kurabaho ibikorwa bigeze nabyo nyine twabibashikiye ko mu makuru twabashikirije makuru nyine twashikirije haruguru icese kuri uyu wa gatanu imbonesha kure ya radio isanganiro ubushikanganiro rejwe kumenyesha makuru bugashimishwa niyo ntambwe mu gisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi nayo mu byo kunagura imigenderanire kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo ni bimwe mu vyaganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umushikanganje wa mbere w'u Rwanda ibyo bikaba byashyikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inyuma y'aho umukuru w'igihugu yakiriye yakiriye ku mugoroba w'uyu wa kane intumwa zari zaje gushyigikira uburundi mu birori byo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'icyenda uburundi bwikukiye nabyo nyine twari bashyikirije muri ano makuru ayo namwamwe mu makuru twashikirije hariho n'ayandi menshi ntashimye kugaruka ko mwebwe nyine mwiyumviye nuko rero mu gihe muyashikirije ko amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro telefone irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu majana icyenda mirongo itatu na zitatu itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na zitatu majana icyenda mirongo itatu na zitatu canke mirongo irindwi na zitanu amajana icyenda mirongo umunani na zitatu amajana icyenda mirongo itatu na zitatu canke kuri mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na zitatu mirongo irindwi na zitanu na mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri mwese murahawe ikaze umunywanyi wa mbere ku murongo alo alo amahoro ah, cyane akazina ah, ah, kanyu tuganira nande muherereye he nitwa evariste ingozi yego mhm. yewe cyo amakuru yatuye ku irangire atangiwe n'amakuru yo kutugabanira ibiciro twaba twakwita inyuma sakuda ati orora nirwo icyo bivako yego evarisi ndabumva yego twashaka tumenye kabisa icyo tutagira tunavuga turarima hanyuma tukumva turi n'abadandaza twaredeze kugura ibintu tugomba kubateye ko babuze kubitubwira kare icyo bivako mm. ngira ngo bazobibashikiriza Evariste Ingozi icyumviro cyiwe cyumvikanye ibyo yariko avuga ababijejwe ku mbure ngira ngo bazoyica babivuze ko ubundi munyuye ku murongo aro Mwiriwe neza Amahoro Namahoro jamani Ni impore Ego Tuganira nande muherereye he Ah bo muganira na Amerike ngaha mu kibenga Amerike mu kibenga Ego ego Ego reka rero rero ntere ku cyiyumviro cy'uno munsi muriko yego nshaka kuvuga ku byerekeye e, kwanza mwabu e, ahantu bita mu kanyoro ushaka umuntu yishe yishe umunyagihugu mhm. e, prema ujya muntu yishe ujya munyagihugu kabisa mukwiye kuraba uko nyine mudutohoreza kugira ujya muntu kabisa yararenza amategeko kwica umuntu mu mankujya yarafise inda yarafise inda nkijya akamwica amasasi cumi n'atandatu mm. isa yuko uwo muntu kabisa bamukurikirana kugira barabe bamufate bamushyire mu butungane kuko kuko nta kuntu umuntu nk'uyo aza kurasa umuntu nk'ujyaye afise inda nka kujyaye akaca bamurasa amasasi cumi n'atandatu yego eh, ikindi nacyo nshaka mhm. kuvuga kuhikukira yego rema dema twarikukiye mugabo dukwiye kuraba kungene n'abantu baba barishe nyakubaha yari yikukiye kabisa barabe bakurikirana urubanza rwiwe mm. n'abishe ndadaye vrema bakurikirana urubanza rwiwe yego yego americain eh, iciyumviro cyanyu ku makuru twabashikirije cyumvikanye ndibaza yuko ababijejwe mu ntwaro ubutungane babiri ko bazora bikuntu kumbure babitanga ko inyishu ubundi munyanya ku murongo aro alo ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza nitwa toyinimeriye yusufu ku mutumba wo mu rusunu imusongati mu ntara ya rutana rutana musongati yego yego ngira icyo mushirije yego cyo nashaka gushyikiriza icya mbere mhm. ni kijyanye n'iyi migenderanire y'uburundi bwacu hamwe n'u rwanda mm. turazi ibyabaye muri kahise mhm. tukajya dutegera ibyavuzwe uno munsi kuri iyi radiyo y'isanganiro ni byiza mm. cyane kabisa mm. kuko hajya burya baca umugani mu kirindi ngo umubanyi niwe muryango yego tukajya kandi dukeza iyi radiyo televiziyo isanganiro mhm. yo yabonetse uno munsi yego ibisanzwe twari tuyirindiranye igishyika kandi nk'iyi radiyo yaba yahaye ikiganiro cyane cyane twebwe abanyagihugu bato bato mm. yari yaratebye tukasaba rero ibiganiro nk'ibi dutanga mm-hmm. ko boraba ukuntu babyagura nibura ibiri bakaguma baza barabisubiramo kurya ubona basubiramo umupira minsi yose iminsi yose Ego yego kabisa byo bari byiza ikigira gatatu mm. ni iki nyakubahwa perezida mukuru w'igihugu yakoze aho muri iryo soko mm-hmm. tugasaba ko eh, no mu gihugu hari nk'ubusoko buto buto mm. yohimiriza amasoko bakayagura kuko hariho abantu kabisa usanga bafite amazu manini manini mhm. byumvikana yuko hariho abo bahagazeho kandi nabo boronka uburyo mm. bwo kubaka hanyuma leta ikaronka nguko mm. muri izo ntibaze ko byofasha cyane yego muragize neza rwose reka tubashimire nimeriye umugoroba mwiza yego nyakubahwa ikiganiro gicumushyikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro alo amahoro akazina kanyu nawe muherereye ni faransa umugina faransa yego imugina mu ntara cy'ibitoki yego yego gira icyo umushikirije nagomba mbaze ko ibi by'umushyikiranganje yavuze ku bintu by'ibiribwa mhm. none ko ino umuceri ugura igihumbi n'amajana atanu mm. bakaba bavuze ngo ni igihumbi ngo n'abiri mm. none n'umuceri w'amaganda ni umuceri uhuye cyane Mm. ushatse kumenya umuceri uko ari utonoye n'uko ari umuceri ugifise ibishishwa yego cyane eh. ikindi cya kabiri mhm. ikiharage nicyo kumambaza na kinyine mhm. none ko twari twaguze ibiharage ku gihumbi n'amajana ane igihumbi n'amajana atatu mirongo itanu mm. biba ku magana icyenda abaranguye bica bigenda guteza mm. yego cyane urumva aho ni uguca uraba nyine wagira ngo kubahiriza ibiciro Eh, kuko urumva hari abikika mu biza ugasanga bari ko bifatira ibiciro bishaki yego cyane eh, aho rero namwe umuco mukuru n'abajeri intwaro eh, kugira ngo ntimuzimbe mm. turashimye no kuri iyi migenderanire y'umutamu yavuze ati perezida nyakubahwa burema ni ukuri ntara yo kurebera abava bakugure mm. n'u rwanda bagize neza burema yego bigiye guca mu ngiro kumwe mwabyumvise yuko babivuganye ko ntacyo muragize remeye turabashimiye natwe francois umugire umugoroba mwiza Yeah. ku isazi ibiri zenze ku minota mirongo ibiri ikiganiro gicushikirije n'ubu twakira abanywanyi mudukurikira aho muherereye alo alo alo alo mwiriwe alo mwiriwe neza ndabumva ndabumva yego akazina kanyu n'aho muherereye bene nitwa majoto imishiha majuto nitwa majoto imishiha imishiha mu ntara ya cyankuzo yego rero hari icyo nashaka gushyikiriza kuri ibyo by'ibiciro byashinzwe mhm. ndabumva duga ku ijambo ibintu nashaka gushyikiriza kuri ibyo biciro byashinzwe mhm. urabona umuceri uraguye kurima mhm. ariko bawukize ku giciro gitoya cyane ndabumva duga ku ijambo umuntu badushingiye ibiciro ariko by'ibyitwa mugabo bijya tugura nk'impuzu mm. amapantaro tugiye tugura ku isoko dusasha zimbye none byo yo nibayashyire ku biciro bitoyi none mm. none wumva twe turasaba kabisa ababishinze bamanze bihweze mm. na bijya bintu biva hanze biratuzimba Um, igiciro umurimyi bashyize ku giciro gitoyi mm. bica bigenda nabi mhm. ndabumva amajuto uti rero ibiva hanze rumva ibiciro byabyo babisubiremo eh, ndavise ikindi ntoshikiriza mugabo mm. ku bijyanye n'ikiganiro imvugizi za leta zashyikirije sinzi katangorane ni amakuru nawe nyine n'amakuru twabashikirije gicuma yashikirije ko hari abantu bariko barabomora yego ibarabara mugabo mhm. ukaca usanga hariho abandi bapimiye mm. yewe ndafite nk'akarorero kumuhana ahantu bita muri gisanze mhm. umuntu bapimiye kazoba muri metero zibiri mu gace urupangu yaciye rusiga mm. isima mm-hm barabera bene gihugu dufate kumwe mm. yego kabisa yego uti rero hari abo babomoreye batari bakwiye kubomorerwa n'abandi baze barababomorera batarabye ubutunzi cyangwa ubukene mm. eh, none umuntu yokwimura ibarabara ngo ni kubera ngo ngatunze cyangwa eh, abandi babomoye ubundi akaca aho bamwandike ko muri metero zibiri bakaca ba ahasiga isima wumva abandi bene gihugu batacu bababa hmm, ibyo rero ni ukubyereka abajeje intwaro bakaraba yuko bari bararenganywa eh. yego reka tubashimire rero majuto yewe ntiyakama umunyenjeniyeri we yarabikoze hmm. arabe uwo muntu mhm. amukorere yego sawa sawa umugoroba mwiza majuto imushiha umuntu aracangutse ubundi munyanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe ego akazina kanyu no muherereye minani piyo bukirasazi minani piyo bukirasazi ego ego ni amahoro ni amahoro kubera hmm, igihe cy'umushyirije ku makuru nagomba gushyikiriza mhm. ibi biciro by'ibirimwa byadugijwe kubera twebwe abantu bato bato mhm. twebwe turabishima yego ariko ikintu dusanga kirimo ingorane mhm. ibintu bihingurwa hejuru barabiduhuza ibyo iwacu ugasanga birafungutse mm. nta munyagihugu muto muto abishoboye kuri iki mm-hmm. mugabo urabona twebwe icyo cy'ibiharage kigurwa igihumbi igihumbi n'abiri mm-hmm. noneho nibo ko na twebwe umuntu ashobora gusohora akava mu isoko asorora ikiyeri yashoboye isorora zibiri z'ibiharage ibiro bibiri mm. akabona akagura ikiyeri kimwe mm-hmm. baturabire natwe bafunguze ikiyeri murakoze umugoroba mwiza impande imwe ku isazi ibiri zezu kuri mirongo ibiri n'itanu ikiganiro gicushikirije undi mwanya ku murongo aro ndagize mwiriwe jean marie kuri radiyo na isanganiro mwiriwe neza muravuga n'umukunzi wa radiyo isanganiro benshi baranze ku mazina ya ambasaderi emmanuel mutoto wa Carlos emmanuel Carlos ndakwakwendenga nka ku mugwa mukuru ekonomike eh, mhm. ego nagomba mvuge ku makoma dushyikirije radiyo na isanganiro yego bwa mbere nagomba ngende ku makuru no kwikutira kwacu k'uburundi mhm. imyaka mirongo itanu n'icyenda arayiheze ku munsi w'ejo tariki imwe twikukiye mhm. ni ibyo gushima cyane iyo naciye ubwenge eh, ku ntwaro ya nyakwigendera sogokuru n'icyubahiro pe nkuru nziza mbona ko kwikukira gukwiye kuko hari amashuri akamavuriro akamabarabara hakaba umutekano ho karateko byavugwa bikanezera mm. cyane mhm. dushobora ko uno munsi no saha turi ku ntwaro iya eh, nyinicyubahiro jerema jovesi ndashimiye ndashima cyane ko atageze ikirenge eh, mu cyabamutanguriye mhm. bavuga ati mu burundi ntakwiye kufata yibona ko eh, ibereye yego uburyo bwa kabiri ngenda ku makuru yakozwe n'umwihwezo ku menyeshamakuru erin bere nibigira ujyanye n'imigenderanire y'uburundi n'u rwanda mhm. aho twaronse umushyitsi nyakubahwa umushanganji wa mbere w'u rwanda yadutembera akadodutera iteka kuri biraboneka yuko haboneka yuko hari intambwe yuko hazaboneka ibyiza ko tuzogana imigenderanire myiza nk'uko yabikoze umweshamakuru wacu ereni beni biganashimirwe cyane biraboneka ko bikwiye na kare umubanyi w'uwo muryango kandi urabona yuko abasokuru baravuze ngo icyo dupfa imbwa nicyo dupfana urabona yuko twasangiye amasoko tugasangira inzuzi mhm. tugasangira n'urubibi yego ntacyo dutandukanya rero ko twese abene ibihugu bimwe mhm. ayandi makuru yego agira gatatu mhm. ni ajyanye no kuri radiyo na televiziyo isanganiro bakeje umuyobozi wa radiyo na televiziyo isanganiro nyakubahwa mutama eh, silive ntakosimana yitwa yaratuguruye televiziyo isanganiro ni nziza cyane yego iterambere kuri radiyo isanganiro ni iterambere ku barundi mm. nakomeza atera intambwe cyamushyigikiye abarundi yego ndetse n'abamufashije bose ntibashimirwe cyane mhm. amakuru agira kane mhm. naya anye ya nyenicubahiro koze indongozi za za otrako mm. aje yo kugira impapuro za control technique yego bayarababogoje cyane ko yarabahaye imfata kibanza nziza cyane mm. indongozi izo bibonegwa zirakora ko uko zine zirashimye uko zine abo kagayigwa na kare ba nyine ibyo bagiye barongora uburundi baratubwiye yuko imbwa cyangwa ba kaboko atakibanza asa nk'icyashiza cy'uburundi mm. ku bw'ibyo turabishima cyane ku byo ku butwari nk'ari butsinda ngo zishikira ku kazi zikabona ingene ibikorwa biragenda mm-hmm. yego nka cyane intege ubona mm-hmm. umupolisi yabyifashemo nabi mu kurasa ibyo mwene gihugu ni ukuhapfa urubibe mm. ajyanye bara yamaze ngo ubujyajya bwarajyakaguruka ntikorya kandi mhm. abantu bazaramenya ko twese cy'abarundi twese mhm. bakazashaha intaha ibishyitse kubona ko ujya mutegetse yababwiye ati wewe ko uyakurenganya akurenganya mwese mwese gukora ngahantu kugira ngo ababijejwe kudusumba babitorere inyinshi mhm. bibyo rero abantu bazabareka kuza barihanira kuko turi mu gihugu kigengwa n'amategeko yego murabona ko nanjye n'icyubahiro baduha ibintu bitatu ntabanduka byo kugenderako rero abarundi tuza kugendera ku mateka agenga uburundi murakoze cyane Emmanuel murakoze umugoroba mwiza ku isaha zibiri n'iminota mirongo irindwi n'umunani undi munyurane ku murongo alo alo alo ego ego akazina kanyu naho muherereye Desire Nyabitsinda. Desire Nyabitsinda namahoro ga Desire. Esawa. Mm, gico ku makuru umwa kuri radio isanganiro. nagomba nshikirize cya mhm. mbere cyose turashirima yuko aditangana yuko ari televiziyo dufata ibibona nkumi yego ibyo bisaba bibashimiye mhm. hama yego ego umukuru w'igihugu yaranaguye imigenderanire yo muri aka karere muti batwumva uti umukuru w'igihugu rage yaranaguye imigenderanire yo mu karere yego yego hama mhm. mu bihugu bya buraya yego buri ko biraza hakwiye mhm. gutuma yego duga kwijamo ndabumva harakwiye gutuma nk'intuma cyangwa akenshi kavuga ati nk'ukuganira hama atabyanke kama migenderanire igasiga nk'uko yari kera imyaka itandatu ni myinshi ntego ngira ngo uramaze kubona yuko eh, ibikorwa biri ko birakogwa abanyamahanga barabonana baramaze kuganira n'umukuru w'igihugu yego urumva ibintu ni buke buke urumva byose biri ko birakogwa yego nawe nshakwiye kumenya ati mhm. birahavuye bimeze nk'ukwakira bikagenda neza yego byose biri mu nzira mm. umugoroba mwiza desire undi munywanyi ku murongo alo yagize mwiriwe mwiriwe neza akazina kanyu niho muherereye ni butoyi toma bwana butoyi toma eh, ndi hano muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi yego yego bwica mushikirije yego cyane murakoze mhm. yego ni ukuvuga yemwe kuri radiyo sanganiro ni musangwe iyo mbonesha kureba nyakubahwa murakoze cyane iryo jambo ribandanya kutugwa neza mhm. ingene nijoro ku munsi wa nijoro twari ko turahimbaza umunsi wo ku k'uburundi yuko ariho ibikorwa byatangura by'iradiyo no munsi bikaba byabandanije ko iyo mbonesha kure mhm. ibyo rero biratunezera rwose iyo twumvise ibyuma bya radiyo sanganiro birimo biratera imbere biratunezera cyane kuko iyi radiyo natwe iri mu maradiyo yatunyuze cyane hano rero ibisigaye nabyo kandi ibyo dushima ni uko burundi bwacu bandanya kujyanira imigenderanire myiza n'ababanyi n'ibihugu bya buraya bikaba noneho bidufitiye icyizere mm. tukaba twumva ibintu bitari bikeya byatuzekaza imigenderanire birimo birapfa mu nzira mm-hmm. aya yandi makuru yadukoze ko cyane yuko umushyiranganje wa mbere wo mu gihugu cy'u rwanda yashyitse no mu burundi kwifatanya natwe mu bintu bijyanye no guhimbaza uwo munsi mukuru w'ukwikukira mm. ni ibintu rero benshi batumva kwemera mbere banabyumvise bagira ati ntabyo ngaho beshyira hirya mhm. rero ni ukuri nyine ibyo biratunezera hamwe imigenderanire yobandanya kugenda neza ibyo mm. nibyo twashaka nibyo dushima kabisa mm. imana ibikoze hirya no hino tukajyanira imigenderanire myiza hose amarembo akuguruka byo ari byiza cyane imana irabikora ntakinanira yego cyane hanyuma rero ibisigaye nabyo kuri radiyo sanganyirwa rwandanye kumererwa neza natwe turabashimiye abanywanyi kuguma mu bitera eh. intege butoyitoma mugire umugoroba mwiza namwe murambe kuri radiyo sanganyirwa ikiganiro gicushikirije undi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe neza ni amerika ngarutse ya yantika amerika ego ego nashaka kuvuga ku byerekeye byeje kwipfukira ku Burundi mm. niko perezida nyakubahwa mukuru w'igihugu twarashimye ijambo yavuze mhm. yerekeye eh, ujya arongoye otarako mm. yitwaye nabi yego eh, n'abandi n'abandi kabisa bitwara nabi mu bintu byo gutwara kabisa barari kumwe mu makuru kuko byaratugoye cyane ku ijambo ry'ejo umukuru w'igihugu yavuze kandi yadushimisha cyane kandi twaramuteye amashyi cyane murakoze cyane y'amerika ikindi nacyo mhm. yakuvuga mm. ku byerekeye isukari n'ibidandazwa hari abakizigama kiza ku bintu by'isukari njye mm-hmm. nararabye nk'umuntu ayitanga ahantu bita mu kirenge mm-hmm. araba nkunzi ntaraba nyaguka kuko naragiye naragiye ahantu kuyitora arayinyuma yewe kwimye kandi utanze amafaranga kuko aba ariko arayikanga ngo hmm. ngo haba ngo abana none abana nibo bahagusha kuko abanyagihugu bari bakwiye kutuba hmm. watwa amahera icyo baza barakiraba kuko hmm. bareke kuza barinwa abanyagihugu none uyu muntu nk'uyu mwamaze kumubona abajeje intwaro ngaho kumbure agatelefone mu gora. ariko iyo kuravuga ibijyanye n'isukari ngira ngo abajene intwaro ahaherereye bazorangira bafasha abanyagihugu kugira ngo batunganizwe undi munywanyi ku murongo aro amahoro cyane akazina kanyu naho muherereye juma imwakiro yego gico mushikirije kino shikiriza mhm usanzwe shikino shima mm. ndashima musi mukuru kuri kugira wejo yego kubona gihugu cy'u Rwanda cyangwa urugize akaza gufatanya umunsi mukuru wo kwisukura mu burundi mm. ibyo ni ibigo reka n'iteka rya mbere ribaye mu burundi mm-hmm. ikindi baza yuko u rwanda n'uburundi mbega cyari ikibazo kirekire ku banyagihugu twese twayibonekaga ibyuma mm. ariko ikindi nacyo yego ubonye kuba umushikiranganji arimo arafata ingingo z'ibirima mm-hmm. ni byiza ariko tugaca tubona ibirimo barabifatira intuzuye igiharuro cyabyo mm. mugabe hari ikintu bita ikawa yego ikawa verema nicyo kintu cya mbere kigoye mu gihugu cy'u Burundi mm. kandi cyinjiriza amafaranga y'amadovize mu gihugu cy'u Burundi mm-hmm. nubwo cyo usanga umurimyi akorera ubusa ugasanga ikawa yimiragwa amahera amajana yindwi ikawa ibiri n'imiburi uri ibere igihumbi n'amajana atanu bakayongeza gusa none igikombe cy'ibiharage kigwa amafaranga amajana atandatu amajana yindwi Mm-hmm. ibiyoba ugasangira igikombe cya muvero kirimo kiragura igihumbi n'amajana mm. none ko ibiyoba bidashoboka hanze ngo baronke amadolari none ikawa yoyo yocwa umunyagihugu ahembwa amahera make -hmm. Eko kabisa ikoze cya tubona yuko umenga biratugora kugira ngo bitegere nk'ubu ibigori bisanzwe ibigori mm. bigeze ku mashyaka manini cyane yego eh, ibigori by'intete nyine birimo biragwa amajyana manini cyane Mm, Juma ndabumva uti rero ku bijyanye n'ibiciro by'ikawa baduze yego turishimiye ko baduze ikawa ikintu bashimira ko leta y'u mm. ifitiye akamaro leta y'u baduze ikawa kabisa twizere ko igisata kijejwe iby'ikawa babyumvise bazora ukuntu kumbure babyiganywa nyuma bisubiremo yego kabisa none uraraba uburo amahera mm. menshi ugasanga eh. ibiharage bigwa amahera menshi amasaka Mm-hmm. none ikawa nayo ikawa nayo niyishoka hanze ikagenda n'indege none mu azotora agahengo gute urakoze juma iciyumviro cyanyu ku makuru mwakurikiye cyumvikanye umugoroba mwiza muzo byushikiriza nyene barabe ico bokora nuko leta baziduza ikawa murakoze juma umugoroba mwiza ubundi munyoye ku murongo alo mwiriwe mwiriwe akazina kanyu naho muherereye Desire Bujumbura Desire Ibujumbura Yego Namoroga Desire turashima imana mm-hmm. ngira icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye yaciye kuri radiyo isanganiro eh, amanago bakeze byimazeyo turabashimiye turabashimiye radiyo na televiziyo isanganiro mm-hmm. eh, rero ndabakeze ibintu bize biteye bijya imbere yego eh, amana agomba gushyikiriza ku makuru ajyanye n'ibyo by'ibiciro mm-hmm. ibiciro bimwe bimwe biza biraduka ngo numvise ibihagiye bigeze ku mpande icyenda hamwe hamwe biravugwa eh, biravugwa ibihagiye biraduka ku mwanya ku mwanya hari umuntu yavuze mu bijyanye n'ikawa mm. kawa verema bizagena muri iyo minsi yezena ntabicishije mu mbuga yuko yoshya ni muri ku gihumbi w'igikawa ni umuruho munini mm. goverinoma kuyisasira kuyijyana ku iyezine kurindira amahera urumva usanga ari ibintu by'urugendo runini mhm. ego nk'aho ijejwe borabo bakabagirira akantu abo basanzwe bayirima yego kuko urumva navuga ngo ibi agirwa igihumbi n'amahera mhm. cyangwa intete ibiki cyangwa ibiyoba hari uheje kubivuga nyine nunze mu kirenge ciwe verema barabitaba mm. bakayidoza gatoya Ego. Mana gomba ukeza warundi na tuketuki. Na jeni ikeza na jende murundi. Mm -hmm. Kwa yomnyaka mungitani chenda ikeze tukwa likuchi. Ego. Haiwe nukofu za kawiji mbele njene. Hama nyeza no yugo chikiba nchu kinya uwa banya kwa anda. Kwa na wala turungi uja mshikira nganji wa ambele. Ama nimetakota ifuzeko. Mm -hmm. Kwa na ilate njene kudufa shuruma anza kuko. mugenzi umuntu mu mahirwe no mu magorwa musanze baragize neza ndabakenze n'abanyarwanda urumva ibintu bitaba bije imbere yego kuko yuko boza baradusura mu kigo bavuga ngo akarenge kabagara ubumwe ngo ni akarenge mm.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 imigenderanire irimo iragenda neza hagati y'uburundi n'u rwanda yego ni ukuri habereye nk'abantu bari hariya ku mupaka mm. baba bakeneye yuko babugururira eh, imipaka mhm. kugira ngo eh, abajya mu rwanda bagende abaza mu burundi nabo baze yego mm. eh, rwumva no kuririmba ibiriko biragenda neza cyane mhm. biba byiza rero gusumba buguruye n'imipaka hanyuma rero abanyagihugu bari ku mipaka bakorohera twizere ko bigiye gukorwa murakoze cyane umugoroba mwiza namwe nesitora mwiriwe ubundi ku murongo haro haro mwiriwe mwiriwe neza mm, turi tuganira n'andi tumuganira na nta karuta imana atadari muri komine kinyinya intara ya ruyigi ku mutumba witwa bumu ibice mm. mm. mushikirije tunagomba ashyikirize igihewe ryari ejo nari mvuye hariya mu kirundo mm-hmm. ubundi bwose nabonye nyabagendwa kubera n'amahoro mbere nk'abantu twahura bariko baratamba bamaze kumva ryo mu kiranganji y'u Rwanda yuko yo bari mu gihugu cy'urundi kudufasha ryo musi mukuru wa independence mhm. nk'uko nama ndabivuga muri atubwira nyakubahwa ati komera kwibanga abarundi bose bari inyuma yawe mhm. uti ntubu ni ikinkokora kubera bajya batuvye ibirirwa barahungabanya umutekano bategera abantu batwurira imodoka yego ati ijana ku ijana nta n'umwe zo barya ati baragenda niba barabavanye baragenda batere ku makambi tuzobivuna umugoroba mwiza ku isanganiro umugoroba mwiza namwe tade aho umerereye undi munyoye ku murongo aro aro wi aro yego ndakumva bwana mayonga amahoro ah, cyane akazina kanyu ndakumva burema ni mateka selesite muvugana celestin eh, ni celestin mateka muvugana muherereye ga celestin je mateka celestin nsanzwe nturuka ngaha cya bujumbura mm, niho muhereye n'ubu eh, nturuka ngaha cya bujumbura mhm. yego uyu mwanya tuyaganira muhagaze he nturuka ngaha cya bujumbura mugabo nkaba amasaha tuganira nkaba ndi mu ntara ya rutana muri sosume yego icyo mushikirije rero ku makuru nashaka gushimira nyine umukuru w'igihugu barisite ndayishimiye mhm. ikintu cya mbere na mbere yari yadukoreye kandi cyadushyize ku nyota ni uko yamanje agahagarika abari ko baranyonyeza ubutunzi bw'igihugu yego yego ndabumva abantu ni uko yamanje agafata abantu bari ko banyonyeza <clears throat> alo ndabumva duga ku ijambo celestin eh? ni uko yamanza agahagarika abantu bari kubanyanyaza ubutunzi bw'igihugu mhm. dufatiye nko kuri ujya muyobozi yahora atwara otarako mm. ujya mudeje ujya mandatunga rubere yego rero usanzwe nkora mu bintu byo gutwara abantu n'ibintu nsanzwe mhm. imodokari iwanje ndayijya kuri otarako mm. ni ukuvuga yuko eh, yari umuntu burema yatwohereza kabisa mu bintu mu bintu byaba biriko twaba tugiye kumusaba kuko urazi iyo ugiye kwishyura umuntu umurondera ko ikintu biba bikenewe ko agutunganiriza mhm. bidateze yego ahubwo ikintu ikintu cyari cyo bari umukuru w'igihugu twamusaba mm. washaka tumusabe azokora amatohoza yimbitse amanze yerekane ubutunzi bw'igihugu bwose ahantu yabushize icyatumye afata abanyagihugu nabi kandi aribo aribo yarajejwe kubakingira mm. niwe yarajejwe kubakingira umugabo akaba ariwe agaruka akongera akabahohotera mhm. yego celestin yego ndabumva yego ntakindi nacyo kigira kabiri turamushimira burema ku biganiro bari baragirana na leta y'u rwanda yo gusubiza hamwe kuko birafasha kuko umubanyi niwe muzimyamuriro mm. yego turamushimiye kandi namwe mbwe ndabashimiye ngaho kuri radiyo kuri radiyo televiziyo isanganiro murakoze cyane murakoze bwana mayo umugoroba mwiza aho muherereye nawe ugira umugoroba mwiza bwana mayo radiyo isanganiro ikiganiro gicushikirije ubundi munyuranye ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe ah, akazina kanyu naho muherereye ni jiburire muramvya jiburire muramvya okay Mhm. icya mbere yego maze gushimira shebaroni yego imigenderanire y'u rwanda n'uburundi biratunezera mm. cyane mhm. icya kabiri yego shebaroni mhm. umuyobozi wa tirago yego byaturyoheye umuyobozi wa regide imurambya hari ikibazo sinyuma gende umusubye service muramvya hari inzu nka mirongo nka cumi zitagira amatara badaheranye kubera kugira ngo bamufumbatishe uko ni ukuri inzu zimwe zimwe pase zimwe zimwe akaziha amatara ngo yitwaje yuko imisinga kiba mu umuyobozi rero wa rezidenti nadutora ikibazo kimurambya tarejideka jiburire atari uko ah, ah, ntukiremo nibo mhm. se barundi kugira mhm. turi ikibazo cyawe kirako yego naturi ikibazo kimurambya cy'umuyaga nkuba mm. ok murakoze mugoroba mwiza mm. natwe turabashimiye ikibazo cyanyu kumbure abajejwe by'umuyaga nkuba babyumvise bazoyikurikiranira hagufi ku isaha zibiri ziheze ku minota mirongo ine n'umwe ubundi munywanyi ku murongo alo ni amahoro amahoro cyane ni ukuri turashima ntego akazina kanyu bwa mbere ho muhere n'aho muherereye nka nitwa habyarimana modomo nkambuka imutaho habyarimana ego cyane muri imutaho muri imutaho mu bigo nyine imutaho yego gice mushikirije umugabo rero ikintu cya mbere na mbere ashaka kugushikiriza mhm mm wisanganira ko nyine nyine iwacu ntivuga n'ukuri rero ukavuga ntivuga n'ukuri ntivuga naho tuvuga nyine ko nyine ntivuga yego kandi nacyo ibinyobwa no kwiza burase birazize rwose primusi n'ibibiri amusiteri denise nkisana ndagurana kuturonka ni ingorane yego n'ukuri yego n'agasoka no kubaha nyine kubaha nyine no nyine n'ingorane nyine rwose biragoye none eh, ibyo byose abajeje intwaro barabizi mm, ni barabizi gusa mugabo nk'ibiye biraboneka usanga ari bibiri n'atanu isukari y'ubaha nyine ntiboneka mhm. ubwo ni ukuri yego sinzi isanga nyine mu dushyimbe nyine mu gitange ariko nyine sinzi kweri isanga nacyo nyine mu gikore nyine haba nyine havuze nyine wamukoze mm. yego urakoze cyane habyarimana umubwire wa mwiza bavana mu nyine mwamukoze kweri radiyo isanganiro ikiganiro gishawushikirije undi munyuye ku murongo alo akazina kanyu genda umunyagihugu ni akazina tiyeri ibujumbura ubwo yego gira icyo mushikirije ubu turi gushikiriza mhm. icyo kintu nyakubahwa umushikiranganji yafashe ku byerekeye ibifungurwa ntabe mm-hmm. numva bamwe bavuga ngo amakawa ngo arazinze ngo akoresha uburyo burebure mm. ntabwo nashoboye ko tuharura igiciro cy'umuceri nyumba aricyo yavuze coba gihuye canke amaganda ku gihumbi n'amajana abiri mm-hmm. umva ntikizi ko ari uhuye canke mu bisi mm-hmm. none uguze igihumbi n'abiri ifumbire irazimbe icambere yego icya kabiri ahantu wakotse umurima uhukotse amajana umunani amajana icyenda yego ariyo ntibasha ko abakozi nka ku murima none uwimbuye nk'imifuko nka mirongo ibiri nk'akarorero mhm. icumi mhm. n'amadeni baba barafashe ko atugurisha igihumbi n'abiri mm. wumva ushobora gutwara no mu gace yego twagomba dusa rero barahari uko bene bobigenza kuko turi abenegihugu barabe bagira ibintu twese nyine duhurizaho kuko nta muceri wagurisha igihumbi n'abiri nawe iwawe nta nawe wokura yego umushikiranganji bw'uburimyi bavyumvise kumbure bazoviga nyuma barabicokoka igiterwa ndazi ni igiterwa kigoye cyane ntumvire mm. iyo kawa bavuga mhm. aya nukuri ni igiterwa kigoye cyane kuva hasi gushika urindi yashira mu mufuko n'amahera gusa ukoresha no kugurisha igihumbi n'abiri mm. banyakubahwa sinzi kumva n'ivyogera murakoze tiyeri umugoroba mwiza isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'icyenda ikiganiro bwicushikirije n'ubu nyine tubona twakira abanywanyi aho muherereye mu gice mushikirije ku makuru yaciye ngaha kuri radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo aro ndageza muri we nyakubahwa umenyesha amakuru muri aho neza ego akazina kanyu yitwa odasi nyabiraba odasi inyabiraba eh, nagomba gushyikiriza kuri iki iki cy'imbere umushyikiranganje yashikirije kijyanye mhm. n'ibiciro mhm. twebwe nk'ubu jya mparuye ku giciro cy'ibitunguru kawayida mm. twebwe nk'ubu turabarimye ibitunguru mm-hmm. ugiye uguze ikopo y'imbuto z'ibitunguru mm. nkizitwa jambani ikopo tuyigura ibihumbi amajana abiri na mirongo ine ya garama amajana atanu mm-hmm. ugaca uzobibiba ukazobirimira ukazogirane ku buryo kiriko kigurwa nk'ayo mabeyi ushobora gusanga uri kuko uruhomba mm. ariko rero mu gihe gihuye n'isoko nziza naho wodandaza bitatu sawa gihuye n'isoko mbi ntibazotureke tuze turadandaza uko nyine kuko urumva nyinshi badushingiye ibiciro aho no kubirima twokuraho tukazobiheba kuko nawe urabyomanye ko bamumenyesha ko atasoko iyo ari urugenda no mu isoko ugahura ikiyo kiyo kigwa amajana atanu mm. kubera iki badahora batubarira ngo tubiduze babitugura igihumbi n'atanu mhm. nkaba icyumviro cyanjye ikaba aricyo ikindi nacyo nkaba narisanje nsanzwe no gushimira umukuru w'igihugu kwabaye akureba abantu bakora muri iyo tarako mm. amatungo y'igihugu banyuruje ahubwo ntibayazane yego mba ikibazo cyanjye kikaba cyari icyo nkaba ngize ati murakoze umugoroba mwiza natwe turabashimiye ubundi munyuranye ku murongo aro aro akazina kanyu muvuge cyane kwa kayozome imurambya kayozome imurambya yego mm, ni amahoro ngaho amahoro ngira mm, icyo umushikirije ku makuru mwakurikiye yaciye kuri radiyo isanganiro ubwo nagomba kuvuga mhm. kijyanye n'ibi bintu byo kubomora amazu mu mm. barabara makuru mhm. aho usanga amazu umuva mugabo ugasanga bititwe ihute ihute yego yego aho usanga ugiye kuraba inzu isigaye isumba n'iy'inka yego uravye inka kugira itegeko rizoje mu ngiro vyatwaye hafi imyaka itatu mugabo ugiye kuraba ibintu ibintu bibaye gihutihuti umuntu rero yasaba leta ko yogiraba ikagira igatanga ikiringo kugira ngo bizogende buke buke nk'imyaka itatu cyangwa ingahe bitabaye n'igihugu yego inzu ni ikintu gikomeye cyane Eh, mu buzima bw'umuntu yego ubibamwo hari ubikoreramwo mbere ugiye kuraba hari n'amazu menshi usanga akoreramo ba nyeneyo mm. usanga akoreramo n'abandi ugasanga agirira akamaro benshi mm. umunywanyi kayozome ariko avuga ibyo kubomora amazu ku mabarabara ariko naho avuze uko ikiringo cyacu cyatanzwe abantu bari bategujwe alo undi munywanyi ku murongo alo alo akazina kanyu ntibabwire akazina kanyu haro ndabumva ibabarire mhm ni nyabitsinda mu bibigi uri nyabitsinda akazina ninde ni Diomede niyo ngaho Diomede eh nyabitsinda eh yego ugico mushikirije nabari gushikiriza mhm Ibiciro bakoroye ibiciro byamanutse yego ibiharage barabikoroye mm. ibyuma by'amakinga umunsi ubone ko atabikoroye mhm. ngira ngo nabyo bizoshikirwa bizoshikirwa bahere mu by'uburimyi abura eh, bakabikora kubera ubushikiranganzi akabigira natuye nuko yagize ibindi yabagize neza umugoroba mwiza reka tubashimire radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itatu ubundi munyayi ku murongo alo alo amahoro amahoro cyane muri bande turi kutuganira joseph ikarusi yego joseph ikarusi agatelefoni kamworohereje twizere ko aza kugaruka iganiro gicushikirije n'ubundi nye tubandanya twakira abanywanyi mwadukurikiye undi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe cyane akazina kanyu naho muherereye jeba nita bosuma ngayo makamba bosco imakamba n'amahoro ngaho imakamba yego hameze neza yego gira icyo mushigije ku makuru mwakurikiye hano kuri radiyo isanganiro rero nashaka kuva ku makuru yerekeye ibyimburwa ibyimburwa yego dufata nk'ibiharage ubu ni mu yimbura mhm. bavuze ko yegwa igihumbi n'ijana mhm. mugabo hariya mu gatasi mu itera bihagera bigize cyane mhm. none uwo udaza nk'ibihumbi bibiri yari munsi yaho gatoya wacumuye ahubwo nibareke umuremyi n'umudaza n'ubugura biyumvikanire mm. hanyuma bamenyere badaza nibaguranira mhm. rero murakoze ibyo kiba byiza yego eh. murakoze umugoroba mwiza bosco ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'ine ikiganiro gishushikirije undi munywe ku murongo alo alo umunywanyi agatelefoni ntigashoboye kumworohereza alo alo mwiriwe neza kirundo akazina akazina akazina mwoshobora guhagarara neza dushobore kumvikana alo mwiriwe akazina ah, kanyu iramero aroyizi mu bweru mu kayongozi mm, aroyizi ibweru eh, mu bweru eh, mu bweru mu kayongozi mhm, igice mushikirije eh, Eh, turashima iyo iyo ngingo y'uwo mushikiranganji yavuze ibiciro by'ibintu barima mm. biturima icyo cyo cyose kuri ibyo biciro yashinze mm-hmm. hariho ibyo ego abanyagihugu babona umengo twa mu byose biri mu badusize hasi mm-hmm. none ko atokubitira kuri kuri iki kuri iki kindi kirimwa cy'amavuta ngo nacyo bashinga igiciro ku mengo kiduga ku murindi munini kandi iby'iwacu nabyo bimwe babishyize ku rugero umwembo uri hafi mm. umuntu ntiyadoshora uduharage ibiro cumi birohava biherera ku kiro kimwe cy'amavuta nabyo nyine yobyiyumvira kuko n'inkenerwa mu buzima bwa minsi yose murakoze ko ku isanganiro muduha ibyabo urakoze natwe turabashimiye aloyizi umugoroba mwiza murakoze cyane mubwakuri birime barabe babiregere mm. ntibiri ko bigenda neza oya mu kugira twangaraye ku mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu murakoze umugoroba mwiza ababijejwe mu buhinga bw'ibyuma babyumvise bazobikemura vuba nuko Ningabicho zose kino kiganiro gicushikirije cyo kuruno munsi wa gatanu igerekerezo ya kabiri ukwezi ni mukakaro umwaka 2021 Iganiro mwari muteramanye na Jean Marie Mayonga mu buhinga bw'ibyuma nariko mfashwa na Alphonse Kubwimana turashimiye banywanyi mwese mwakuye mu gice mushikije ku makuru mwakurikiye hano kuri radio isanganiro sinigwa ndabadondagura amazina nuko ibigano kuri radio isanganiro birabandanya Jean Marie Mayonga mwari kumwe ndabifuza mwese kugira ijoro ryiza mu mwanya ibiganiro bindi bishibandanya